Sanira menjak. Eta. Eta sawagraos. Nira. Nira selira piyama. manja Manerja nira sasauran. Sapratane pun Raden Sangiang Wasigeni. Sumarken manikan prataka cia-cia. Gatot kaca. Gatot kaca. Sapon. Waduh. Mentang-mentang amat lu hmm. sahanya wajak weh abdi gitu amuing amuing amuing anom emut nom impian uwa anom waduh duka si satria teh dikenal mana teh urang mana duka mana teh hei ya ya untung cucu lewungan di karaton sih ya haling haling ya haling ya ya ulah kaget gato, cacha. <laughs> eh mancung-mancung eh kasyep-kasyep na hmm. bangirna juga irung aingnya ya. cek aing mah jika iya. miluan punten assalamualaikum hmm. punten abdi jalmi beragami Thank you. tanah awak man satriapalkah kanya u mana naon maksud ngaran Kalah sangyangni kalah tipesantren atau tipe depokanaga warnaraga warna tim hmm. manaaga warna sakit dulun asub nah wilayah tutas apantina kaimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan kauula ngurilingangan tanbing anyat sangangan lawan perlu kauula nyakho karena getti serangan bisi entenyaho dewa guys dipecak dijaja kabehye hmm. aya ke jelamaknya <laughs> opat ribu, opat ratus, opat puluh opat dewa dempak gua bilang. Karunya tepi ka dempaknya, cina tarang karena irung, cina irung karena gado. Goblok, goblok, situ. Eh, deh. Eh, iya, iya. Paham. Sorry, sorry, sorry. Poe mangkukna kaula geus ngarengsekeun jago Tiwirata ngaranna Seta. Utara prasangka. Aki kayaknya anjeun. jawab eh badai gaduh gajah jaga gaduh gajah eh. ini yang ada jangan tukang yang ucap. Huh, hmm. emut karena impenan pun bapak. Nom, anom. Hmm. Satria Wasigeni. Kaula. Anjing wedalan pasantren. Kapina. di pasantren anj ngalaplanungkul kegagahan ungkul Kasaktianungku atauwanap ilmu kasampurnaan jiwa anu disebut kayakakinan hidup Di beragama agama eta aturan hidup manusia saling dumadi rumahnya pelan hidup anu luyu sifat manusia memang kaulahtengah Hontal ilmu kagaman jelama beragama gitu pamola anu baka yonntoan kaujuban kata kaburan ruinarna bak manjing karena politik baka ngaruh ke angkatan bersenyata wajib yegeg ajaranib cita-cita memangtegatega pati memang tegatul hmm, anj ke rumah bokma kaulah sehat pikiran dipakai batu dipak ja batu ancur jadi koran la depak nggakgo bohong bohong agak minu siapa hmm, kurang saya Ha ha ha Gatot Kacanira. Punapa? Samat inung nunganung bapan wayuga inget-inget jam pepaeh jaina. Tungkul karena juku tangah kasarapan. Hajak kakek bajut. Aku sing bakal meladeni kedijemu. Laden! Ya! Gatot kaca! Oh, oh, aduh! jurus naon ya di dewa teu aya di si seta teu aya tapi di si gatot kaca aya jeblag kieu. Iya. Naon ya? Der, kada der. Der. Bantu doakeun kaula. Der. Kada der. Ulah hal, ulah hilap der. Saayat sakalimah der. Hmm. pokona ieu iya kalimah ti abdi anggo der. Hmm, ya. Bener. Cing sok baca. dikenlang did dikejerum lupa kisah kempihan puduk dan didica hurang lain puduk oh ya shotnya ku Gatot. Ha-ha. nanahkan anjen di jayang rana punyulinga papa tampanan dampalengan kaula. Maju bintang. Iya. Nyata kuat awak mana? Budi ngerep. Iya. Cara budi. Cukup dua. Kaulah minta pang balasan awak mana? Raja Musti. Salah. Pop. <laughs> Waduh. Ayah lebih nanti pada jam musti. Bodean nangarap. Waduh. beraja kalma. Pop. <laughs> Pina gak terkasa. Pop. Beraja nita. Beraja lamadan. Beraja bisa gak? Beraja. Hai ayaah lewih nanti bejanda Waduh yang Hai ujang bu impian ba ceapa yam Waduh Hai beraja musti cummati beja dentak cumampan beraja hmm. wisnya gitu Ananca berajat cumampu tapilah muku beraja tiing beres bejar Romehun kommak la ditambahkan going Aing boga elmu berajat toto Meun milang Bye. ingin Susan. Tampan. Aduh. Ampun. Gatot kaca. Wah. Aduh. Tarima ele Gatot. Haling, haling, haling, haling, haling, haling. Haling. Begdal siap. Nicanor gua bi. Ya. Nyoh atuh sate pinter aing teu batu. Sia. Kabina-bina teuing. Kumaha geus kitu sia kumaha? De kumaha? De kumaha? Kumaha? Haling, haling, haling, haling. Iya, hatur lumayan jabat tiwaringin sungsang bajing ngakiri. Iya lumayan oli kardanung mot gitu ah wadalan pasantren ujub tak kaburu gitu malegostina hukum cekum ulah ujub cekum takbur maneh yon bag anak pasantren hmm. kurang ajar ampun mama ulah bawah yeah. mama mui sekedar nyerengan petuduh jalan mama sumpah henti gaduh niat goreng mama sumpah nah demi Allah demi Rasulullah mama saksi bumi saksi langit kaluhur ulah sirungan kahana pula akaran mang mugi-mugi mang lamun lepat membulu kelek ulah jaradi mang iya. dead aduh dead dead si bawa kepiluan bawa ya. bawa badan sumpah tage bang bawa kades sate, bawa badan giar badeng ya. dek giar pinang badeng bawa bawa di, bawa sejual beli tukang badeng tukang tukang jual beli pinang badeng daun pinang deles jeung yuk yuk bawa balik sia bangaren bejakin ka guru sia tamahan deh ilmu ditunggu kain shop sẽ khi anh thế còn ai như sẽ pek balik bawa tah babaturan mana naon dulur kayaknya abdi mah dulur teh kiri teh lahir kan dulu saguru abdi mah kitu prijogi ka uding aku imas ya. Aduh, makaning aing keur heulai. Disisiringan untung karena letah. Bung kana beungeut geuleuh. Haling aing lumayan sia miluan. Hai buang puting ditunggu ini Hai datang ke guruna bana Hai inungnya Bibina Magna Aluna Wana Adi Bena gituhana Dawan Hai tetangga Erna Erkana Burahna chok maju ka lamun cepi kal lurah na na nga dukung karena kau juganya jerma silo kabeh wujud na jelemak di jerona kerongburu-buru init anrenik mange ulah ujub tak kabur kapan ujub tak kabur ceku agabi di pantran hmm. Dan dia alam dinya tiaya jago Graanga buka de sejarah karruhunkarun urang nu jadi rajaanu rajaanu nu gaga sakkti nu bisa napak sang titu marah rawut dan jago Nu ayaah harirang najan luhur elmu jemar fanallar dan Sugi panti najan urang elmu ditelebukan lamun akhlak na urang tebenbenar Cila karhen. Kakang tulungan kaulah kakang geus kieu mah nulungan. Ratu terangah hukum pemerintah terang nyisa angin lagu lampah nu bakal jadi hakim nadiri melaka deh buah deh melak goreng buah goreng lamu melak goreng buah na gorengan Iya Eyang Eyang gegentrana wasi genit tabros kana pangdangu wikuwasi sapratane pun junu mama nirangat mane wuh pagulingan rana mama nirangat mane wuh pagulingan rana Dene rakang prata Prata Aduh Atur tewas Bapak Guru Bapak Guru Abun Sada segan ukur beja Abdi mah Demet terang dikira Oh lain gejago jago Atur <laughs> kahartos kaula ay dewaleh kukaula seta nahurnaawa Hai memang dina alam pawwayangan senah nukawasa dewa Hai syariat nanu ngatur tedewa panawage di bawah naungan dewa hmm. tapi tinggali ngelalampahan jabang Tutuka umur Gat gaca ka tidur tahun setengah na guys bisa ngeleh ke naga percona di bon kas sabarga pandewa tekuatku naga perna hmm. tapi Gatotsa bisa mampu cacakan umur naka ka tidur tahun setengah kom dewasa guys pepek ku ilmu ilmu jeung kamatihan-kamatihan hmm. tengel numana anu karasa. badji nga kiripang seorang waringinungsang tapak mengala taeta tilu dewa hiji Dewi fungsi ngamuk bisa warga dewa tekuatku baji nga kiri pantes satutulanang janji kamu dibikin ke angin ka salae perse is tuh bisa dit tapi pi waktu singkat iwati kulakulu campur kan aja urusan moho aduh ba guru ba guru bager Bapak guru ah, si ngijem ah. baju kaulannya gula deg asup nga baju mirga Suma kawak maneh Naing nuba ka nyiing repan sigato kassa nuhun oh, kosong hati mga lajeng sangkul lebet asup nga maju mira kasupatng raten gan gan gan Daun. Itu kegeruan deui gan gan. Gegentra deui waspada agan. Apa maju Atur